Dešimtas skirsnis. Ir tada tu daug metų praleisi po žeminėme kalėjime, prirakintas prie sienos, garbaliodamas podelio vandens atsigerti. Grauši bjaurę kalėjimo duoną, kurios nie šunys neėstų, valgysi pupas, kurias pirma tavęs jau bus sugraužusios kirmelis. Tu liksi rūsio šimta kojų. Pasigailėk bent pat savęs nelaimingas vaikinė, juk tu dar visai jaunas, dar nepraėjo ne dvidešimties metų, metų kai tu čiulpiai krūtį ir tikriausiai tebe turi motiną, maldauju tave, paklausyk manęs. Tu trokšti rūbų iš plonos jodos gelumbės, lakuotų kurpių, suraitytų plaukų, nori įsitepti savo garbanas kvapne alyva, patikti merkšėms, būti gražus. Už tai tu kalėjime būsi plikai nukirptas, apilktas raudonas triuke ir apautas medinėmis klumpėmis. Tu nori turėti žiedą ant piršto, tau bus uždėtas geležinis antkaklis – o jeigu tu pažiūrėsi į moterį, tai gausi lasdų. Tu įeisi į kalėjimą 20 metų, o iš ten išeisi 50. Įeisi jaunas, raudonas, kaistu, žibančiomis akimis, tavo bus puikus baltidantys ir gražus jaunolio plaukai, o išeisi palauštas, sulinkęs, raukšlėtas, bedantis, baisus, pražilės. Akvarkšas, mano vaikė, tu eini netikrų kelių, dikystė tau blogas patarėjas, vagystė visų sunkiausias darbas. Tikėk manimi, neusikrauk savo alinančio darbo tinginiavimo. Būti nenaudėliu nėra lengva, daug lengviau būti dorų žmogumi. O dabar eik ir galvok apie tai, ką aš tau pasakiau, beje, ko tu iš manęs norėjai. Mano piniginis, štai jį. Ir senis paleidęs Momparnasą, įbruko jam į ranką savo piniginę, kurią Momparnasas tojau pasvėrė ranka, paskui su įprastu atsargumu lyg būtų ją pavogęs, Mamparnasas tylutėlė įsikišo piniginį už pakalinę redingoto kišenę. Po viso to senis atsisuko į nugarą ir ramiai sau nuėjo. Kvailys, sumurmėjo Mamparnasas. Kas buvo tas senis, skaitytojas be abejo nesispėjo. Suglumės Mamparnasas sekė jį dingstant prieblandoje. Ši kontempliacija jam buvo fatališka. Seniui tolstant, gavrošas artėjo. Greitai metė žvilgsnį į šalį Gavrošas įsitikino, kad senukas Mabefas galimas daiktas jau užmygęs vis dar tebesėdė ant suolo. Paskui gamenas išlindo iš krūmų ir tylutėlė ėmė šliaužti šešėlių į sustingusi Mamparnasą. Nematomas ir negirdimas jisai prisėlino prie pat Mamparnaso, patiliukai įsikišo ranką į užpakalinę plonos jodos gelumbės redingoto kišenę, čiupo piniginę, ištraukė ranką ir vėl nušliaužė atgal kaip žaltys, kuris lepiasi tamsoje. Montparnasas, kuriam nebuvo regis nei mažiausio reikalo sergėtis ir kuris pirmą kartą gyvenimą susimastė, nieko nepajuto. Gavrošas sugrįžęs į tą vietą, kur sėdėjo senukas Mabefas, permėtė piniginę per gyvatvorę ir leidosi bėgti kiek įkabino kojos. Piniginė nukrito senukui Mabefui ant kojos. Šleptelėjimas jį prižadino. Jis pasilenkė ir pakėlė piniginę. Nieko nesuprasdamas atidarė ją. Piniginė turėjo du skirelius. Viename buvo kiek smulkių pinigų, antrame šeši Napoleonai. Ponas Mabefas visiškai sutrikęs nunešė radinį savo šeimininkiai. Ji nukrito iš dangaus, tarė močiutė Plutarchas. Penktoji knyga, kurios pabaiga nepanaši į pradžią. Pirmas skyrius – vienatvė suderinta su kareivinėmis. Kozetė Širgela prieš keturis ar penkis mėnesius tokia dar gyva ir tokia skaudinė jaučiomis pamažu išblėso. Gamta, pavasaris, jaunystė, meilė tėvui. Paukščių ir gėlių džiugesys diena po dienos lašino po truputį šią jauną ir skaiščią sielą kažką panašaus į užmirštį. Ar ugnis joje visiškai užgeso? Ar tik apsitraukė plėnimis? Šiaip ar taip ji beveik nebejauti to, kas anksčiau ją taip kankino ir degino. Kartai netikėtai prisiminė Marijų. Kaip keista tarė jį. Aš apie jį jau nebegalvoju. Ta pačią savaitę jį pastebėjo einant pro sodo tvorą labai gražų ulonų karininką, širšė staliją, žavingą uniformą. Jaunos merginos skruostais su kardu po pažastimi, pamaduotais ūsais, lakuotų kiverių. Plaukai jo buvo gelsvi, akis mėlynos ir pūpsančios, veidas apvalus, tuščias, įžulus ir gražus. Grina priešybė Marijui, dantise kyšoja cigaras. Kozetė pagalvojo, kad tas karininkas greičiausiai išpulko stovinčio kareivinėse Babilono gatvėje. Kita diena jinai vėl jį pamatė einant pro šalį, įsidėmėjo valandą. Nuo to laiko, ar tai buvo atsitiktinumas, ji matydavo jį praeinant beveik kiekvieną dieną. Karininko draugai pastebėjo, kad apleistame sode už surūdyjusios rokoko stiliaus tvoros, tomis valandomis, kada pro šalį eina gražusis leitinantas, skaitytojai gana pažįstamas Teodila Žilnormanas beveik visados būna gana atveidi mergina. Klausyk, jie sakydavo jam, ten yra mažyti, kurį tave labai meiliai žiūri, atkreipk į ją dėmesį. Dar ko, atsakė Ulonas, aš neturiu laiko domėtis visomis mergiščiomis, kurios į mane žiūri. Tas dėjosi lygiai tuo metu, kada Marijus jau buvo netoli agonijos ir nuolat kartojo, kad tik galėčiau dar ją pamatyti prieš mirdamas. Jeigu jo noras būtų įvykęs ir jis būtų pamatęs kozetę tuo momentu, kai išvilgčio į uloną, tai nebūtų pajėgęs nei žodžio ištarti ir būtų numiręs iš širdgėlos. Kieno čia kalti? Niekieno. Marijus buvo iš tų temperamentų, kurie grimste nugrimsta liūdesyje ir jame tūno. Kozetė buvo iš tų, kurie jį pasinerė ir vėl išplaukė į viršų. Bet to Kozetė gyveno tą pavojingą laiką, tą lemtingą niekieno netrikdomo moteriško svajingumo būseną, kada Jaunos vienišos mergino širdis panašiai vienogenojo ūselius, kurie kabinasi kur pakliūva. Čia į marmurinis kolonas kapitelį, čia į smuklis stulpą. Trumpas ir lemiamas laiko tarpas, kritiškas kiekvienai našlaitį, vis tiek ar neturtinga ar didžia turti, nes turtas neapsaugo nuo blogo pasirinkimo. Neligių sutoktuvių pasitaiko ir aukštojoje visuomenėje. Tikra neligybė santokoje tai sielų neligybė – Kaip ne vienas jaunas, niekam nežinomas jaunuolis be vardo, be kilmės, be turto gali būti marmuriniu kapiteliu, laikančių didžių jausmų ir didžių idėjų šventovę. Taip koks nors aukštuomenis vyras, turtingas ir savimi patenkintas, puikaujas išblizgintais batais ir lakuotais žodžiais. Jeigu jį pažiūrėsime ne iš lauko, bet iš vidaus pusės, atseiti tai, kas tenka tik jo žmonos daliai – pasirodys besas grina menkista linkus į žiaurės, šlykščias ir girtas aistras. Tikras smuklės stulpas. Kasgi slipėjo kozetis sieloje? Aprimusi ar usnūdusi aistra, nenusistojusi meilė, kažkas skaidraus, tvaskančio, bet tam tikroje gilumoje drumsto, o dugne juodo. Gražaus karininko paveikslas atsimušė šios sielos paviršyje. Ar buvo tenai jos gilumoje koks nors atsiminimas? pačiame dugne. Galimas daiktas, kozetė nežinojo. Staiga atsitiko keistas įvykis. Antras skyrius, kozetis, baimės. Pirmoje balandžio pusėje Žanas Valžanas kažkur išvažiavo. Kaip skaitytoje žino, jam kartas nuo karto pasitaikydavo išvažiuoti, nors tarp vienos kelionės ir kitos praslinkdavo ilgas laikas. Jo nebūdavo vieną ar dvi dienas, daugiau daugiausia tris, kur jis važiuodavo. Niekas to nežinojo, net kozetė. Tik tai kartą jam šitaip išvykstant, jinai palidėjo jį fiekru lygi mažos aklinės gatvelės, prie kurios kampo galėjai perskaityti planšeto akligatvis. Ten jis išlipo ir fiekras parvežė kozetę atgal į Babilono gatvę. Paprastai Žanas Valžanas leisdavosi į tas neilgas keliones tada, kai namuose pritrūkdavo pinigų. Taigi, Žano Valžano nebuvo namie. Išvažiuodamas jis pasakė, už trijų dienų grįšiu. Vakare kozetė buvo viena salone – Norėdamas įblaškyti, jie atsidarė fisharmoniją ir pradėjo dainuoti pati savo komponuodama. Miške medžiotojai paklydo, chorai iš Euriantis, galbūt pati gražiausiai iš visų muzikos kūrinių. Baigusi jį susimasti. Staiga jai pasirodė, kad įgirdi kažkieno žingsnių sode. Tai negalėjo būti jos tėvas, nes jis buvo išvažiavęs, negalėjo būti ir tusenė, nes jį gulėjo. Buvo dešimta valanda vakaro. Ji priejo prie salono lango uždaryto iš vidaus langinio ir priglaudė prie jos ausį. Jai pasirodė, kad ji girdi vyriškio žingsnius ir kad tas vyriškis vaikščioja labai atsargiai. Ji greitai užlipo į antrą aukštą į savo kambarį, atidarė langinį išpjautą langelį ir pažiūrėjo į sodą. Buvo pilnatis, šviesu kaip diena. Ji nieko neišvydo sode. Atidarė langą. Sode buvo visiškai ramu, o gatvėje, kiek galėjo užmatyti akis, tuščia kaip visados. Kozetė tarėsi suklydusi. Matyt, jai tik pasigirdo žingsniai, tai buvo halucinacija, kurią jai sužadino niurus ir didingas Weberio choras, atveręs dvasiai baugias gelmes ir virpas, kaip neįžengiama gyrė, choras, kuriame girdėti sausų šakų traškėjimas po kojoms skubantiems medžiotojams, vos matomiems prieblandoje. Jie apie tai daugiau negalvojo. Antra vertus, Kozetė iš prigimties nebuvo baigšti – Jos gyslose tekėjo čigonis ir basakojas nuotikių ieškotojos kraujas. Prisiminkime, kad ji greičiau panešėjo į vieversėlį negu į balandėlę. Iš esmės ji buvo drasi laukinukė. Kitos dienos vakarą tik ankstėliau dar vos pradėjus temti į vaikštinėjo sode – Jos galvoje skrėjo padrikos mintys ir jai pasirodė, kad ji tarpais aiškiai girdi čiužęs į panašų į vakarykštį, tarsi kažkas linktų tamsoje po medžiais, nelabai toli nuo jos, bet pagalvojo, kad niekas taip neprimena žmogaus žingsnių žolėje, kaip šnarėjimas dviejų linguojančių šakų liečiančių vieną kitą, ir nepajuto jokio nerimo. Beje, nieko ji nė nematė. Ji išėjo iš krūmų lygi priengio, jai buvo belikė pereiti nedidelę žalę vėjelę, Kai kozetė išniro iš tankumyno, minulis, patekėjęs už jos nugaros, metė jos šešėlį ant tos vejos. Kozetė sustojo pagauta šiurpo. Šalia jos šešėlio minulis aiškiai nubrėžė pievelėje kitą šešėlį, kuris ją įvarė nepaprastą baimę ir siaubą šešėlį su apvalę skrybelę. Atrodė, jog tai šešėlis žmogaus stovinčio krūmų pakraštyje keli žingsnių už kozetis – Valandėlę ji negalėjo ištarti žodžių, nei stengė nei surikti, nei šūktelti, nei pasjudinti, nei pasukti galvos. Pagaliau sukaupė visą drąsą ir ištingai atsigrėžė. Nieko nebuvo. Ji pažiūrėjo į žemę, šešėlis buvo išnykęs. Ji vėl įžengė į krūmus, drąsiai išgriozdė visus pašalius, priejo iki tvoros, bet nieko nerado. Ji visą nustėro. Nejaugi čia vėl halucinacija. Ar galimas daiktas? Dvi dienas pagrečiui Viena haliucinacija dar pusė bėdos, tačiau dvi haliucinacijos. Ypač jai kėlė nerima, kad ta šešėlis tikriausiai nebuvo vaiduoklis. Vaiduokliai juk nenešioja apvalių skrybėlių. Kitą dieną sugrįžo Žanas Valžanas. Kozetė jam papasakojo visą, ką tarėsi girdėjus ir mačius. Jį laukė, kad tėvas ją nuramins ir guštelės pečiais pasakys, tu kvailutė. Žanas Valžanas susirūpino, čia kas nors turi būti tarėjais. Kažkokie dingstimys paliko ją ir nuėjo į sodą ir jį pastebėjo, kad jis labai atidžiai apžiūrinėja geležinę tvorą. Naktį ji pabudo, šį kartą ji buvo tikra, aiškiai girdėjusi kažkas vaikščiant visai ties prieangių po jos langų. Ji pribėgo prie langučių ir jį atidarė. Sode iš tikrųjų buvo kažkoks vyriškis su stora lasda rankoje. Jau buvo bešūktelinti, bet mėnulis teiga nušvietė vyriškio profilį. Tai buvo jos tėvas. Ji vėl atsigulė tarusi savo, vadinasi, jis iš tikrųjų labai susirūpino. Žanas Valžanas išbuvo sode tą naktį ir dvi sekančias naktis. Kozetį jį matė pro savo langinį plyšį. Trečią naktį delčioje minulis tekėjo vėliau. Galėjo būti pirma valanda ryto, kai jį išgirdo garsų kvatojimą ir ją šaukianti tėvo balsą. Kozetė! Jį iššoko iš lovos, apsivilko kambarinių apsiaustų ir atidarė langą. Tėvas stovėjo pačioje ant pievutis. Aš tave pažadinau, kad tu būtum rami. Tarė, žiūrėk, štai tavo šešėlis su apvalia skrybelė. Ir jis parodė jai ant vėjos mėnulio nubrėžtą šešėlį, kuris iš tikrųjų buvo labai panašus į vyriškio su apvalia skrybelė siluetą. Šešėlis krito nuo skardinio krosnės kamino su gaubtuvu kyšančio iš kaimininio stogo. Kozetė irgi ėmė juoktis. Visi jos niūrų spėliojimai įsisklaidė ir kitą dieną pusryčiaudama su tėvu – į juokis iš baisingojo sodo, kuriame vaidenosi kaminų šešėliai. Žanas Valžanas visiškai nusiramino, o kozetė net neįsižiūrėjo kaip reikiant, ar kaminas galėjo mesti šešėlį ten, kur jinai jį matė, ar tarėsi mačiusi, ir ar mėnulis buvo toje pačioje dangaus vietoje. Ji net neklausinėjo savęs, kodėl taip keistai elgėsi kaminas, kodėl jis pabūgo, kad jokas nenutvertų nusikaltimo vietoje ir pasitraukė, kai jį ėmė žiūrėti jo šešėlį juk šešėlis buvo išnykęs, kada kozetė atsisuko. Kozetė tuo nemaž neabejojo, dabar ji visai nusiramino. Tėvo įrodymas jai atrodė neginčiamas ir jai visiškai išėjo iš galvos mintis, kad vakare ar naktį kas nors galėtų vaikščioti sode. Tačiau po kelių dienų atsitiko naujas įvykis. Trečias skyrius Tusenį pateikė savo komentarus. Sode netoli geležinės tvoros į gatvės pusę buvo akmeninis suolas, kurį nuo smalsuolių žvilgsnių stojo skroblų šakos. Tačiau iš bėdos praeivis būtų galėjęs jį pasiekti ranka pro tvoros virbus ir skroblų šakas. Vieną vakarą tą patį balandžio mėnesį Žanas Valžanas buvo išėjęs ir kozetė sėdėjo ant to suolo. Saulė jau buvo nusileidusi, gaivus vėjas šlamino medžius – Kozetė godojo savo godas ir pamažu ją atimė kažkoks nesuprantamas liudesys, kurį atneša vakaras ir galbūt sukelia šią valandą prasivėrusi kapų paslaptis. Gal čia pat buvo Fantina apgaubta vakaro tamsos. Kozetė atsistojo iš lėto apie jo sodą, žengdama rasuotą žolę ir lyg pro kažkokį melancholišką snaudulį pati savo tarė – Šitokiu metu sode vaikščioti būtinai reikėtų medinių klumpių, galima peršalti ji vėl sugrįžo prie suolo. Sėsdama ant jo pastebėjo toje vietoje, kur anksčiau sėdėjo, didoką akmenį, kurio tenai tikrų tikriausiai prieš valandėlę nebuvo. Kozetė atsidėjusi pažiūrėjo į akmenį, klausdama save, ką tai galėtų reikšti. Staiga ją išovė į galvą mintis, kuri ją smarkiai nugazdino, mintis, jog tas akmo savaime neatsirado ant suolo. Jo kažkas jį čia padėjo, kažkieno ranka buvo įlindusi pro tvoros virbus. Šį kartą baimė turėjo pagrindą. Negalėjo būti jokios abejonės, akmenį jį aiškiai matė, ne nepalietusi jo, ji nubėgo nedrįzdama atsigręžti, iššoko į namą ir tuštai užsirakino, ir usklendė stiklinės priengio duris, užšovė langinės. Paskui paklausė Tusenė, ar tėtis sugrįžo, dar ne panelė. Mes jau sakėme, kad Tusenė mikčiojo. Tebūnie mums leista daugiau to nerodyti, mums šlykštu garsais vaizduoti įgimtą tarimo įdą. Žanas Valžanas žmogus mėgstas mąstyti ir vaikščioti naktimis dažnai pareidavo gana vėlai. Tu senė, kalbėjo toliau kozetė, ar jūs vakare kaip reikiant usklenčiate langinės, bent tas, kurį soda? Ar gerai įkišate geležėlės į žiedus? O, būkite rami, panelė. Tu senė viską padarydavo kaip reikiant ir kozetė gerai tą žinojo, bet vis dėlto neiškenti nepridūrusi. Pas mus taip tuščia aplinkui, čia tai jau teisybė, tarė tu senė, užmuš ir nesuspėsi neaiktilti. O dar ir mūsų ponas nenakvoja namie, bet nebijokite nieko, panelė, aš uždarinėjau langus kaip tvirtovėje. Vienos moterys namie, kaipgi nedrebės iš baimės. Tik pagalvokite, staiga naktį į tavo kambarį griuva vyrai, surinka tau tylėk ir ima peiliu tau braukti per gerklę. Ir netiek jau bijai mirties, visi juk miršta, čia nieko nepadarysi, kad kada nors vis tiek mirsi. Kiek šlykštų jausti, kaip tie žmonės tave doroja. Bet to tikriausiai ir jų peiliai atšipek, dieve mano. Nešnekėkite, tarė Kozetė, viską gerai uždarinėkite. Kozetė išgazdinta melodramos, kurią improvizavo Tusenė, o gal ir prisiminimo apie nuo savaitės laidoklius, net neišdryso jai pasakyti, nueikite į sodą ir pažiūrėkite, ten kažkas ant suolo padėjo akmenį. Mat bijojo atidaryti duris į sodą, kad tie vyrai neįeitų į vidų. Ji liepė rūpestingai visur uždarinėti duris ir langus, privertė Tusenę apžiūrėti visus namus nuo Rusio iki aukšto, Užsirakino savo kambaryje, užšovė belkes, dirstelėjo į palovę, atsigulė, bet miegojo prastai. Visą naktį jis apnavo tą akmenį, didelį kaip kalną ir pilną urvų. Rytą sauliai tekant, o saulėtikis lengvai sukelia mums juoką iš visų nakties baimių ir tasai juokas to džiaugsmingesnis, kuo didesnė buvome patyrę baimę, Pabudusi kozetė savo siaubo palaikė košmaru ir tarė savo, ką aš prisigalvojau. Štai ir aną savaitę man pasivaideno naktį žingsniai sode, o paskui tas kamino šešėlis. Nejau aš taip ir liksiu bailiai. Saulė prasiskverbusi pro langinis plyšius ir purpurų nuspalvinusi damastinės užuolaidas, tiek ją nuramina, kad viskas įsisklaidė iš jos vaizduotis, net tas akmuo. Jokio akmens nebuvo ant suolo lygiai, kaip nebuvo sode vyriškio su apvalė skrybelė. Jis man prisisapnavo, kaip ir visa kita. Jie apsirengė, nusileido į sodą, nubėgo prie suolo ir apsipylė šaltų prakaitų. Akmo buvo ten. Bet tai truko tik vieną akimirką. Kas naktį kelia baimę, dieną kelia smalsumą. Nesąmonė, tarė jį, nagi pažiūrėkime. Ji kilstelėjo akmenį, kuris pasirodė gana sunkus, po jo buvo padėta kažkas panašaus į laišką. Tai buvo balto popieriaus vokas. Kozetė jį pačiupo, ant jo nebuvo nei adreso vienoje pusėje, nei antspaudo kitoje, tačiau vokas nors ir neužlipintas nebuvo tuščias. Galėjai matyti, kad viduje įdėtas popierius. Kozetė jį atidarė. Dabar ją apimė jau nebaimė ir nesmalsumas, ji pajuto širdyje nerimą. Kozetė ištraukė iš voko, kas jame buvo, nedidelį sasiuvinėlį, kurio kiekvienas puslapis buvo sunumeruotas, o kiekviename jų kelios eilutės parašytos gana gražia – kai pasirodė Kozetį ir labai smulkė rašyseną. Kozetį ieškojo vardo, jo nebuvo. Ėmė ieškoti parašo, jo irgi nebuvo. Kam jis adresuotas, galimas daiktas jai, nes kažkieno ranka padėjo voką ant jos suolo, nuo ko jis galėtų būti – Ja užvaldė nenugalimi kerai, jį pamėgino nukreipti akis nuo tų lapukų virpančių jos rankoje, pažiūrėjo į dangų, į gatvę, iš viesos nužertas akacijas, į balandžius skraidančius viršum kaimininio stogo. Paskui staiga jo žvilgsnis greitai nusileido ant rankraščio ir ji tarė savo, kad jai reikia sužinoti, kas tenai parašyta. Štai ką ji perskaitė. Ketvirtas skyrius – širdis po akmeniu. Visato susitelkimas vienu vienoje būtybėje – vienų vienos būtybės tapimas dievu, štai kas yra meilė. Meilė tai angelų pasveikinimas žvaigždynams. Kokia liūdna siela, kai tas liūdesys iš meilės. Kaip tuščia, kada nėra būtybės, kuri viena užpildo visą pasaulį. A, kaip teisingai sakoma, kad mylimoji būtybė tampa dievu. Aišku, kad dievas imtų jausti pavydą, jeigu jis viso ko tėvas nebūtų viso to sukūręs sielai, o sielos meiliai. Pakanka vienos šypsenos iš po baltos krepinės skribelaitės su lelyjiniu kaspinu, kad siela įžengtų į svajų rūmus. Dievas yra už visko, bet viskas slepia Dievą. Daiktai tamsus gyvi sutverimai neižvelgiami, pamilti gyvą būtybę reiškia ją padaryti skaidrę. Kai kurios mintys maldos, esti akimirku, kada siela nepriklausomai nuo kūno padėties, klūpo ant kelių. Atskirti nuo vienas antro įsimylėjusiai įsiskirimą apgaudinėja tūkstančių chimerų, kurios vis dėlto savotiškai realios. Jie negali matytis, negali susirašinėti. Tada jie susiranda daugybę paslaptingų bendravimo būdų. Jie siunčia vienas antram paukščių giesmes, gėlių aromatą, vaikų juoką, saulės šviesą, vėjo atodusius, žvaigždžių spindulius visą pasaulį. O kodėlgi ne? Visi dievo padarai sukurti meiliai tarnauti – Meilė yra pakankamai galinga, kad priverstų visą gamtą vykdyti jos paliepimus. O pavasarį, tu esi laiškas, kurį aš jai rašau. Ateitis daug labiau priklauso širdžiai negu protui. Meilė – štai vienintelis dalykas, kuris gali pagyvinti ir pripildyti amžinybę. Begalybė reikalauja to, kas neįsėmiama. Meilė turi pačios sielos savybių. Ji tos pačios prigimties, kaip ir siela ji Dieviškoji kibirkštis, kaip ir siela, ji netrūnyjanti, nedaloma, nenykstanti. Tai ugninis vidurkis, nemirtingas ir begalinis, kurio mumise niekas negali priboti ir niekas negali užgesinti. Jauti jo karštį, perverianti lygi kaulų smegenų ir mata jo spinduliavimą, siekianti dangaus gelmes. O meilė, vienas kito dievinimas. Dvi besidžiaugiančios sielos, kurios supranta vieną antrą, dvi širdis, kurios užima antros vietą – du žvilgsniai, kurie skverbėsi į vienas antrą. Juk tu ateisi, ar ne, o laimė. Vieniši pasivaikščiojimai dviese, palaimintos spindulingos dienos. Aš kartai svajodavau, jo kartas nuo karto iš angelų gyvenimo atsiskiria akimirkos, nusileidžia pas mus ant žemės ir perveria žmogaus likimą. Dievas nieku negali papildyti laimės tiems, kurie myli vienas antrą, jis gali suteikti tai laimiai amžinybę – Po gyvenimo sklydino meilis, amžinybė sklydina meilis. Tai iš tikrųjų jos padidinimas, tačiau padidinti neapsakomos laimės jėgą, kurią meilė teikia sielą jau šiame pasaulyje, neįmanoma net ir Dievui. Dievas tai dangaus pilnuma, meilė tai žmogaus pilnuma. Mes žiūrime į žvaigždę dėl dviejų priežasčių, todėl, kad jis spinduliuoja šviesą ir todėl, kad ji nesuvokiama – Tačiau šalia mūsų yra dar švelnesnis spinduliavimas ir dar didesnis lėpinys – moteris. Visi mes vis tiek, kas būtume, turime esybę, kurią alsuojame. Jos netekia, netenkame oro, dūstame ir tada mirštame. Mirti dėl meilės tokos baisu, tai sielos uždusimas. Kada meilė sujungia ir sulieja dvi būtybės į angelišką ir šventą vienybę, tada joms atsiskleidžia gyvenimo paslaptis – jos bėra tik dvi to paties likimo ribos, jos tik du vienos dvasios sparnai. Mylėkite, plevenkite. Ta diena, kada jums pasirodys, jog nuo moters, kurie eina pro jūs klinda šviesa, jūs esate žuvęs, jūs mylite, tada jums belieka tik viena, be jokios perstogės apie ją galvoti, kad ir ji būtų priversta apie jūs galvoti. Tai, ką pradeda meilė, gali užbaigti vien Dievas. Tikrai meiliai sukelia nevilti ar susižavėjimą pamesta pirštinė ar astanosinė ir jai reikalinga amžinybė jos pasiaukojimui ir jos viltims. Meilė sudaro begalinės didybės ir kartu begalinės mažybės. Jeigu jūs akmuo, būkite magnetas. Jeigu jūs augalas, būkite mimoza. Jeigu jūs žmogus, būkite meilė. Niekas nepatenkina meilės. Žmogus surado laimę, nori rojaus, surado rojų, nori dangaus. O jūs, kurie mylite vienas antrą, visą tai turi savyje meilį, tik mokėkite šitai surasti joje. Meilė turi savy tą pat ką ir dangus, kontempliacija ir daugiau negu dangus, malonumą. Ar ji dar nueina į Liuksemburgo sodą? Ne, ponė. Jie eina į šitą bažnyčią klausyti mišių, ar ne? Ji daugiau čia nebeteina. Ar ji vis dar gyvena šitame name? Jį įsikėlė. Kur ji dabar gyvena? Ji to nepasakė. Kaip skaudu nežinoti savo sielos adreso. Meiliai būdingas vaikiškumas, kitoms aistroms smulkumas. Gėda aistroms, kurios padaro žmogų smulkų. Garbė tai, kuri jį padaro vaiku. Keistas dalykas. Ar jūs tai žinote? Aš tamsoje. Viena būtybė nueidama nusinečia su savimi dangų ak gulėti šalia vienas antro, ranka rankoje tame pačiame kape ir kartas nuo karto tamsoje švelniai paliesti vienas antro pirštus. Šitą man pakaktų visai amžinybei. Jūs, kurie kenčiate dėl to, kad mylite, mylėkite dar stipriau. Mirti iš meilis reiškia ją gyventi. Mylėkite. Nesuvokiama žvaigždėmis mirgantis atsimainimas susijęs su šia kančia – agonija turi savo ekstazes. O paukščių džiaugsmas jie gėda todėl, kad turi lizdus. Meilė dieviškas alsavimas rojaus orų. Gilio širdis išmintingi protą, imkite gyvenimą, kokį jį sukūrė Dievas. Tai ilgas mėginimas, nesuprantamas rošimasis nežinomam likimui. Šis likimas, tikrasis likimas, atsiveria žmogui nuo pirmos pakopos vedančios į kapą. Tada prieš jį atsistoja kažkas ir jis pradeda įžiūrėti galutinybę. Galutinybė, įsigilinkite į šio žodžio prasme. Gyvėjai mato begalybę, galutinybę regi tik mirusieji. O tuo tarpu mylėkite ir kentėkite, vilkitės ir kontempliuokite. Deja vargas tam, kuris bus mylėjęs tik kūnus, formas, regimybę. Mirtis iš jo atima viską. Stenkitės mylėti sielas, ir jūs vėl jas atrasite. Susitikau gatvėje vieną labai neturtingą jaunuolį, kuris mylėjo. Jos skrybelė buvo sena, švarkas sudėvėtas, jo alkūnės buvo prasitrynusios, įkurpęs jam sunkėsi vanduo, po įsielą skverbėsi žvaigždžių šviesa. Koks didus dalykas būti mylimam, o dar didesnis mylėti. Aistros galybė širdį padaro didvėje – Širdis saugo savėje tik tai, kas tyra, įremiasi tik tuo, kas kilnu ir didu. Netauri mintis jau negali joje išdygti, kaip negali išdygti ledynė dilgelė. Tauri ir giedra siela, neprieinama žemoms aistroms ir jausmams iškildama virš šio pasaulio debesų ir šešėlių, virš beprotybės, melo, nepykantos, tuščios garbės, niekybių, gyvena dangaus žydrynėje ir jaučia tik giluminius, slaptus likimo sukrėtimus – panašiai kaip kalnų viršūnės jaučia žemės drebėjimą. Jeigu nebūtų pasaulyje ne vieno mylinčiojo, užgestų saulė. Penktas skyrius – kozetė po laiško. Skaitant kozetę pamažu apėmė svaingas susimastymas. Ta akimirksnį, kai jį pakėlė akis nuo paskutinės asiunio eilutės, gražusis karininkas, tai buvo jo įprastinio pasirodymo metas, pergalingai pražingsniavo palei tvorą. Kozetė jis pasirodė šlykštus. Ji vėl ėmėsi tyrinėti sąsvinį. Rašysena kozetį pasirodė žavinga. Ta pati ranka, bet įvairus rašalas, čia labai juodas, čia blankus, kaip esti tada, kai yra šalinė įpilama vandens, taigi rašyta ne vieną dieną. Vadinasi, čia būta minties, kuri lėjosi atodusis po atodusio nelygiai, be tvarkos, be pasirinkimo, be tikslo, kaip pakliuvo. Kozetė niekuomet nebuvo nieko panašaus skaičiusi. Šis rankraštis, kuriame jį matė daugiau spindesio negu tamsos, paveikė ją, kai prasivėrusi prieš akį šventovį. Kiekviena iš tų paslaptingų eilučių spinduliavo ir tvindėjo širdį keista šviesa. Išauklėjimas, kurį buvo gavusi, visą laiką jai bylojo apie sielą, bet niekomet apie meilę. Lykas būtų kalbėjęs apie degantį žydinį ir nepaminėjęs liepsnos.